بسم الله الرحمن الرحیم استودیوی جهادی جندالله حرکت اسلامی ازبکستان مجموعه ترانه های فارسی را تقدیم می کند زندگی زندگی دفاعی دین اسلام بر همه پیر و جوان فرض است حمایت کردنی میهن زی دستی غاسبان فرز است جهادی حق به علیه به نام و کافران فرز است بی جنگت ای جوان مردان علیه دشمنانیم امروز وطن هست باید که برای ساختن خلافت اسلام همه ما کوشش کنیم چرا این اسلام اسلامی امت است این اسلام را خداوند به امت اسلامی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفته ایمان آوردن با اونها فرستادگی است علما به دعوتشان و رجالها به شجاعتشان آنهایی که سرمایدار و پیسدار هستند به پیسهشان این صف را تقویه بکنند این واجباتی فقط مردم افغانستان عراق نیست یا و فلسطین نیست از همه مسلمان ها است به این دینی که به ما داده است باید که از او حفاظت کنیم باید که ما در این مسئله متوجه باشیم که از این ذلت بیرون شویم باید که در صف مجاهدین قرار بگیریم از این غلامی فقط یک راه نجات است آن هم باشد راه جهاد است در آخر به امت اسلامی که در هر کشورهای اسلامی است دعوت میکنیم که به سوی جهاد به سوی عزت حرکت کنیم یک روز به عزت زندگی کردن را 100 سال به ذلت زندگی کردن عوض نکنیم أحزر كن عسر أو عسري فسادس علاجش مؤمن رأي اتحادس حذر كن عسر أو عسري فسادس علاجش مؤمن رأي اتحادس حذر كن عسر أو عسري فسادس علاجش مؤمن را اتحاد است علاجش مؤمن را اتحاد است به نیرنگی سیاسی حل نگردد کلیدی راه پیروزی جهاد است به نیرنگی سیاسی حل نگردد کلیدی راه پیروزی جهاد است فنی رنگی سیاسی حل نگردد کلیدی راه پیروزی پیروزی جهاد است کلیدی رای پیروزی جهاد است حذر کن عصری نو عصری فساد است علاجش مؤمنین را اتحاد است حذر کن عصری نو عصری فساد است علاجش مؤمنین را اتحاد است علاجش مؤمنین را اتحاد است بنی رنگی سیاسی حل نگردد کلیدی رای پیروزی جهاد است رنگی سیاسی حل نگردد کلیدی رای پیروزی جهاد است کلیدی رای پیروزی جهاد است